بوك تو سون دوا สมาชิกครอบครัว Rodina ปู่ตา Starý otec ย่ายาย Stará mama ขาและเธอ on a ona พ่อ otec แม่ matka เขาและเธอ on a ona ลูกชาย sin ลูกสาวเซระเขาและเธอ On a ona พี่ชาย น้องชาย Brat พี่สาว น้องสาว Sestra เขาและเธอ On a ona ลุงอานาสตรีกป้าอานาเจตาเขาและเธอ on a ona เราเป็นครอบครัวเดียวกัน sme rodina ครอบครัวที่ไม่เล็กรดินานีเยมาลาครอบครัวใหญ่รดินาเยเวลิกา